Տեղական ժամանակով ժամը 15-ն է, հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր Հայաստանում լրության օր է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ցուցադրել է իր սպառազինության մեջ գտնվող Իսկանդեր եւ Սկատ համակարգերը։ Կայացել է 10950 օր ժաշկ գրքի Արցախյան շնորհանդեսը։ Ծանրորդներ Սիմոն Մարտիրոսյանն ու Գորմինասյանը եղել են Արցախի մարտական դիրքերում։ Բերձորում կայացել է դպրոցականների շախմատի 13-րդ օլիմպիադայի երկրորդ փուլը։ Կալանավորվել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում ոստիկանության անցած շաբաթվա ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասը. Հայաստանում սկսվել է լռության օրը։ Մինչև ընտրական տեղամասերի փակումը երկրում արգելվում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի օկտին ցանկացած կառուցչություն։ Արաջիկա Կիրակի ժամը 8-ից մինչև 20-ը Երկրի տարածքում կբացվեն 2010 ընտրական տեղամասեր, որտեղ չափահաս քաղաքացիները կկարողանան իրենց ընտրությունը կատարել ընտրապայքարի մեջ մտած 11 մրցակիցներից մեկի օկտին։ Գերիների փոխանակման հետ կապված ցավոք համաձայնության չենք եկել, բայց քննարկումները կշարունակենք։ Այս մասին ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպման շրջանակում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ զրույցին։ Իրենք առաջարկում են բոլորը բոլորի դիմաց, բայց մենք այդտեղ խնդիր ունենք եւ Արցախի իշխանությունների հետ էլ պետք է քննարկենք, ասել է նա։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ եղել է ուղակի շփում, զրուցել են բանակցային գործընթացի նախկին պատմությունից, դրվագներից։ Նշենք, որ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում է գտնվել Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին մասնակցության համար։ ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպման շրջանակում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը զրուցել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյից բարձաբանում է պահանջել։ Լրագրողների հարցին ինչ բարձաբանում է պահանջել ու ինչպես է ընթացել խոսակցությունը Փաշինյանն ասել է. Գիտեք, եթե ես իրեն մեղադրում եմ փակնիստի բովանդակությունը բացահայտելու մեջ, կարծում եմ ճիշտ չի լինի, որ ես ինքս էլ այդպես անեմ։ Մեր խոսակցությունն ինձ բավարարել է։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, որ Սանկտ Պետերբուրգում պատրաստվում է պարզաբանում պահանջել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյից վերջինիս կողմից ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի շուրջ ստեղծված իրավիճակը գազམ་ակերպության անդամ չհանդիսացող Ադրբեջանի դեսպանի հետ քննարկելու վերաբերյալ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանը սու 25 մարտական ինքնաթիռի կորցանման պատճառներից նշել է եղանակային պայմաններն ու մարդկային գործոնը։ Քանի որ հիմա նախաքննություն է իրականացվում ինքնաթիռի կորցանման պատճառների մասին դեռևս ոչ մի հստակ բան չեմ կարող ասել, ասել է Տոնոյանը։ Նրա խոսքով վարկածները բազմաթիվ են, սակայն նեղ մասնագիտական խնդիր է, աշխատելու են փորձագետները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ցուցադրել է իր սպառազինության մեջ գտնվող Իսկանդեր եւ Սկադ համակարգերը։ Ներկայացնում ենք ամենահզոր հրթիռային համակարգերը, որոնք կան Հայաստանի սպառազինությունում։ Այս համակարգերն ի վիճակի են արցակման վայրից հարյուրավոր կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող օբյեկտները եւ տարածքները մինչեւ մի քանի մետր ճշգրտությամբ մոխրացնել, ասել է զինված ուժերի գլխավոր штаբի տեղեկատվական բաժնի ղեկավար Սամվել Ասատրյանը հաղորդագրությունում։ Աչքի լույսի պես պետք է պահենք մեր սպաներին, ամենածանր բեռը նրանց ուսերին է։ Իրենց սառայությամբ նրանք երբեք մեզ չեն հիասթափեցրել։ Մնում է մենք էլ որպես հասարակություն, որպես պետություն արժանին մատուցենք նրանց մշտական ուշադրությամբ, նրանց համար նախատեսված հատուկ ծրագրերով արժանապատիվ կյանք ապահովենք սպայական ընտանիքների համար, ասել է Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Հայաստանի Ձանրամարտի Ֆեդերացիայի պատվիրակությունը հանձինս աշխարհի չեմպիոն ու ռեկորդագիր Սիմոն Մարտիրոսյանի, փոխ-չեմպիոն Գորմին Ասյանի եւ հավաքականի գլխավոր մարզիչ Փաշիկ Կալավերդյանի Արցախում են։ Հայ ծանրորդները եղել են 116 մարտական դիրքում, որտեղ ապրիլյան քարորյային հերոսի մահով ընկել են կապիտան Արմենա Կուրֆանյանը, Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանը, գնդացրորդներ Քյարամ Սլոյանը եւ Անդրանիկ Զոհրաբյանը։ Նրանք հարգանքի турք են մատուցել եւ զաղիկներ խոնարել հերոսներին նվիրված հուշակարի մոտ։ Այնուհետև Սիմոն Մարտիրոսյանը, Գորմինասյանը եւ Պատվիրակության մյուս անդամները հանդիպել են Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների հետ։ Արցախն իմ հողն է եւ ամեն անգամ Արցախ այցելելով հպարտություն եմ զգում, գտնվելով այս հաղթանակած հողի վրա եւ ինձ զգում եմ լիարժեք հայ։ Փորձում ենք մեր այցերով ավելի մեծ ճանաչում բերել Արցախին, ասել է Սիմոն Մարտիրոսյանը։ Սպիտակի երկրաշարժի 30-ամյա տարելիցի կապակցությամբ 3 Ստեփանակերտի արմատներ կենսակենտրոնում տեղի ունեցել արմատներով Գյումրեցի արձակագիր Լիլիթ Մկրչյանի աղետալի երկրաշարժի ստուժած գյումրեցիների կյանքի մասին պատմող 10950 օր ժաշկ գրքի Արցախյան շնորհանդեսը Վաննովիկովի ռեպորտաժը Գրքի վերնագիրը խորհրդանշում է 1988 թվականի դեկտեմբերյան երկրաշարժին հաջորդած 30 տարիները։ 30 տարին նույն 10950 օրն է։ Այնուամենայնիվ Լիլիթ Մկրչյանի գրքում անդառնալի կորուստներ ու ծանր փորձություններ վերապրած գյումրեցիների հետ երկրաշարժյա կյանքի յուրաքանչյուր օրը թերևս մի մի երեսնամյակ է։ Ինչպես հեղինակն է ասում, երկրաշարժը շարունակվում է, քանի դեռ աղետի գոտու ոչ քիչ թվով բնակիչներ ցայսօր բնակվում են թիթեղյա վագոն տնակներում եւ նույն այն դժվարին կենցաղով, որը երկրաշարժին հաջորդած առաջին օրերին ու տարիներին էր բնորոշ։ Գիրքը փոքրացավալ է, ընդգրկում է Գյումրվա քաղցրահունջ բարբարով գրված 10 պատմվածք խորթանշական 88 էջով։ Պատմվածքների հերոսները մի քանի սերունդների ներկայացուցիչներ են եւ հեղինակը հնարամտորեն նրանց կենցաղի մեջ խտացրել է ընդհանրական ճակատագրեր, փորձություններ ու կերպարներ։ Այդուհանդերձ արձակագրի բնութագրմամբ մինչ այժմ աղետի գոտի համարվածի բնակիչներից յուրաքանչյուրը մի գիրք է։ Երկրաշարժից հետո արդեն երկրորդ ցերունդն է տնակների մեջ ապրում, մեծանում, բոլորն ունեն հիշողություններ։ Լամեն մարդ մի գիրք է։ Մարդկանց ոչ միայն տներն է փլվել, ոչ միայն իրենց հարազատ մարդկանց են կորցրել, Գյումրիում նաև մարդկանց հոգեբանությունն է տեղաշարժվել, խաթարվել եւ 30 տարվա այս նույն պատկերները, որ փողոցում տեսնում ես Գյումրու, այդ թույլ չի տալիս, որ դու կտրվես ավետի կոդից։ Գյումրեցիներին բնորոշ հումորով պատմելով դժվարին ապրելակերպով հին սպարտացիների ապրելակերպին մի քանի անգամ գերազանցող աղետի գոտու ծանր ու դժվարին կենցաղը հետ երկրաշարժյա մութ ու ցուրտ օրեր վերապրած հեղինակն այնուամենայնիվ կարոտում է այն մարդկային ջերմությանը, որն արկա էր այդ օրերին։ Գիրքն ընթերցելիս այս է գրավել Սարինե Հայրյանի ուշադրությունը։ Այս գիրքը հետ երկրաշարժյան Գյումրիի պատմությունն է։ Այս գիրքը իսկապես հետ երկրաշարժյան Գյումրին պատկերող գտավ է, որտեղ երիշխում են մռայլ դրամատրությունները, չնայած Լիլիթը շեշտում է մի քանի պատումներում, որ ճիշտ է իրականությունը դաժան էր, ճակատագրերը խեղված էին, բայց մարդկային ջերմությունն էր պահպանվել այդ ամենի մեջ։ Այնպիսի բառեր են ընդրված, որ ուղեղիք մեջ միանգամից այդ ողբերգության ամբողջ ծանրությունը մեղվում է։ Լիլիթ Մկրչյանը ներկայումս աշխատում է Շուշիի Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնում։ Նրա պատմվածքների առաջին ընթերցողը թատրոնի տնօրենն է Աշխեն Հարությունյանը, ով նշում է, որ Գյումրիում կայացած շնորհանդեսի ժամանակ 10950 օր ժաշկ գիրքը բացառիկ գնահատականի է արժանացել։ Ղարաբաղում էինք 5 տարեկան էինք երկրաշարժի մասին լսել էինք, բայց պատերազմ սկսվեց ու երկրաշարժի մասին լուրջ սկսեցինք մտածել լուրջ ինչ որ տեղեկություններ քաղել 15 տարեկանից։ Եվ այդ տեղեկությունները այնքան էլ ամբողջական չէին։ Առաջին անգամ ես որ կարողացա ամբողջական պատկեր ստանալ, դա Լիլիթի գիրքը կարդալով էր։ Լիլիթի գրքի հերոսները տարբեր տարիքի մարդիկ են։ Փոքր երեխան է, հետո ընտանիքը կորցրած, բոլոր հարազատների կորցրած եւ մենակ ինքը մնացած տարեց մարդն է, որը խելագար կիրառվում է, ամբողջապես շուռ է տալիս մարդու հոգին, իրոք սա պետք է բարձրապես կարդալ։ Գյումրիում ինձ շատ դուր եկավ, ուրախացա, որ գիրքը համարվեց քաղաքի անձնագիր, մի ամբողջ ժամանակահատվածի անձնագիր, շատ լավ ընդունվեց գիրքը։ 10950 օր Ժաշկ գրքի Արցախյան շնորհանդեսի ընթացքում ընթերցասերները ներկայացրել են նաև հատվածներ պատմվածքներից, քննարկել գեղարվեստական առանձնահատկություններն ու իրենց դիտարկումները։ Ցուցադրվել է նաև պատմվածքներից մեկի ընթերցման ուղեկցվող երկրաշարժի ավերածություններն ու դրա հետևանքները պատկերող շարժանկարային տեսաֆիլմ։ Նշենք նաև, որ գիրքը լույս է տեսել Շուշիի 3 խնձոր տեխնիկային թատերախմբի ռեժիսորներ ամուսիններ Էդգար եւ Գոհար Թաթիկյանների հովանավորությամբ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի վերաքնիչ դատարանի որոշմամբ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորված է։ Այս մասին ասել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դիմելու է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում նշել է Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալոմյանը, ներկայացնելով իրենց առաջիկա քայլերն այն բանից հետո, երբ Հայաստանի վերաքննիչ դատարանը դեկտեմբերի 7-ին վճռել էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ առաջին ատյանի դատարանի որոշումը թողնել անփոփոխ։ Միանշանակ դիմելու ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Ընդ որում դիմելու ենք Վճռաբեկ դատարանի հետ զուգահեռ։ Չենք սпасելու մինչև Վճռաբեկ դատարանը մեր բողոքները քննի, որովհետև տվյալ դեպքում Վճռաբեկ դատարանը չենք համարում արդյունավետ դատական ատյան, նշել է Հայկ Ալումյանը։ Նշենք, որ Հայաստանի վերաքննիչ դատարանը վճռել էր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ Արաչինատյանի դատարանի որոշումը թողնել ամփոփող։ Արաչինատյանի դատարանը նախկինում որոշել էր որպես Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց ընտրել կալանքը։ Բերձորում տեղի ունեցել դպրոցականների շախմատի 13-րդ օլիմպիադայի երկրորդ փուլը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Կաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Մասնակից դարձան Կաշաթաղի շրջանի Բերձորի Վահան Թեքեյան անվան թիվ 1 Իշխանաձորի Քարեգահի Գողթանիկի Բակումնիսի Կետամեջի Ծակաբերդի եւ Երիցվանքի միջնակարգ դպրոցների թիմերը յուրաքանչյուրում 4 աշակերտ։ Ըստ մրցաշարի կանոնակարգի մասնակիցների տարիքը չպետք է գերազանցի 14-ը եւ թիմերում պետք է մասնակից լինի առնվազն 1 աղջիկ։ Մրցաշարի կազմակերպիչ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի առաջատար մասնագետ Արմեն Պետրոսյանը տեղեկացրեց, որ Սպիտակ նավակ խորագրով շախմատի 13-րդ օլիմպիադան անցկացվում է շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի կողմից մրցաշարի առաջին փուլը ներդպրոցական է, որի արդյունքում ստեղծվել են թիմերը։ Արցախյան շրջանային եւ մայրաքաղաքային երկրորդ փուլում աղտող թիմերը մասնակցեն հանրապետական երրորդ փուլին։ Հաշատաղի շրջանային մրցապայքարն անցավ լարված, շատերն էին ձգտում դառնալ աղտող։ Գլխավոր մրցավար Արշակ Լալայանն ասաց կան մասնակից երեխաներ, ովքեր լավ են հանդես գալիս, ցուցաբերում են գրագետ խաղ։ Վերջնական արդյունքում 14 միավորով հաղթող դարձավ Կողթանիկի միջնակարգ դպրոցի թիմը։ Երկրորդ տեղը 11 միավորով գրավեց Բերձորի թիմ 1 միջնակարգի թիմը։ 9 միավորով երրորդ տեղը հաղթող ճանաչվեց Իշխանատորի դպրոցի թիմը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այժմ լսենք ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվական ծառայության աշխատակից Վալենտինա Գրիգորյանը։ Սույն թվականի նոեմբերի 23-ից մինչև դեկտեմբերի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 11 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով երկու քաղաքացի մահացել, իսկ 17 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Ներկայացնենք միայն մահվան ելքով եւ վրաերթի դեպքերը։ 1990 թվականի նոյեմբերի 24-ին ժամը 17:55-ի սահմաններում Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղի 1943 թվականին ծնված բնակիչը վարելով իրեն պատկանող ՎԱԶ 2106 մագնիշի ավտոմեքենան Ստեփանակերտ Կարմիշուկա Հադրուտ ավտոճանապարհի 34-րդ կիլոմետրին վրա երթի է ենթարկել 1931 թվականին ծնված Կարմիշուկա գյուղի բնակչին, ինչի հետևանքով վերջինս հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Սույն թվականի դեկտեմբերի 2-ին ժամը 15:40-ի սահմաններում 1990 թվականին ծնված Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքի բնակիչը վարելով Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենան Ճարտար քաղաքի Յալ կոչվող տեղամասում վրաերթի են ենթարկել 1935 թվականին ծնված նույն քաղաքի բնակչին։ Ինչի հետևանքով վերջինը ստացած վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց եւ նույն օրը մահացել։ Սույն թվականի դեկտեմբերի 3-ին ժամը 17:50-ի սահմաններում 1987 թվականին ծնված Մարիա քաղաքի բնակիչը վարելով իրեն պատկանող Mitsubishi Colt Magnishi ավտոմեքենան Ստեփանակերտ քաղաքի ազատամարտիկների փողոցի թիվ 41 շենքի դիմացի ճանապարհահատվածում վրա երթի է ենթարկել 1979 թվականին ծնված Մարիա քաղաքի բնակչուհուն, ինչի հետևանքով վերջինը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասված կասցնելու եւ խարդախության 4-ական, գողության 3, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 2, յուրացման, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու, տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու, առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական աշխատանքների արդյունքում բացառությամբ գողության 1 հանցադեպի մնացած բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ Նախկինում կատարված գողության երկու հանցադեպով հանցագործություններ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 206 ահազանգ։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացկավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 975 վարորդ, թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամացություն, թույլ տեղումներ, վարկյանում 3-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան։ Տակություն։